ako saluhin Parehas naman tayo ng mga gustong buhin Alam ko naman na meron ka dyan at lasing ka na rin Kaya di na ako magtatangka tanungin kung ano ba yung pangalan Dama kong isa ka rin makasalanan Tipong baliwala baga pinawalan Tipong kaya basta ipaiwala lang Tipong iiwan ako nga na mong kasalan Nakubihigan ako pero natamaan Mga mata mo na wala mong kalawakan Tatakalan ako lumiri sa'yo tagilid Sarap ng tama mga mata na papapikit Kaya pag-usapan na ayos lang alam kong masikip Sa tamang damin, mabigat Pagkarating sa'yo mas maganda ng tapat Kapag kahit di man ako suluin Nawan ka naman ako kung saan man tumarating Ayaw mo lang baby tawag ko sa'yo gusto mo gang Kung isa ko sa mga lihim mo yung iba ayaw Lasing ka na rin kaya di na ako magtatangka Tanungin kung ano ay ang pangalan Dama kong isa ka rin makasalanan Tipong baliwala baga pinawalan Tipong kaya masakit pa ay wala lang Tipong iiwan ako hanap mo kasalan Kung di mo ako kaya wag mo ko tawagan Sa may salig mo bababa sa balakan Ang ganda na ng tama kung handa na ako sa ng ilaw Ang hinihinalungan ng pinaikot na tubig Tsaka maganda ng music Ayoko na umuwi, ayoko na humindi Tama nga yata sa kwarto pagkatapos tumindi Pag nakanta ko, ikaw pinakamalakas tumindi Pagka tayong dalawa lang pa na ayoko sumigil na sumigil Sumangay ako sa plano na kumuha muna tayo Para pagka-uwi ay magpapausok na ng den Kung hindi na to maulit sa susunod ang plano na ko sa'yo Ayos lang ang sabi ko sa'yo ah. Kahit di mo na ako saluhin Parehas naman tayo naman Nagdadasal na rin kaya di na ako magtatangatanongin Kung ano nga yung pangalan Tama kung isa Di mong baliwala pagka pinawalan Di mo kaya masakit pa wala lang